He, voi mă rămândi, că mă te greț, o șa mă-i mintuți, și nu mă vedeți, o șa mă-i mintuți, și nu mă vedeți, o ță mă-i ne-ți că te i O tini mă-i costa, li mă marine, Oși nu-i mai te află prin viara din o tine. Ali moi mari, os nu moi te află, privea moi ragi, on su moi ragi, ca ca moi jibe, un cubri naș cu prestogre moi, Иисуса, ща мой бой враг, помни mi, сну, ми благости мать, помню moi фятик. Da, da, moi moj ća turka, ognja moi duše, preftu moj zabuka. O da, do, cinja moj draž, o di jisna Fejmi moj kurmax Ola moj nadu Sinja moj verax E mi moj jisna Fejmi moj kurma E